amor. Bueno, Xulio e máis Tomás, sí. temos unha delegada de turismo esperándonos en Lina Capital da Ribeira Sacra, como é Monforte de Lemos. Ajá. Beatriz Vila Freire. Ah, bueno, pues veña. Vamos dalles boas tardes. Saludala, claro que sí. Que, se, como dice ela, xa facía tempo que non falábamos. Sí, hai tempo que non... <laughs> boas tardes, Beatriz. Hola, boas tardes, compañeiros. Pois sí que facía tempo, xa vos botaba de menos. Pero, pero... Así que moitos bicos a vos e a todos os ointes. Moitísimas gracias por atendernos. Gracias. Bueno, Nada, para mí é un placer, xa sabedes. Para mí é un placer participar con vosco. Estáse cocendo tamén, non? Estáse cocendo tamén. Eso xa, xa, xa se acabou, xa rematou, estáse bueno, cocendo. Pero, pero, as <laughs> pero estáse cocendo máis cousas. Vale, eh. pero, oh, por exemplo, tes que comentarnos algo, porque seguro que estiveches aí no eh, eh, en, en, en varias en feiras do viño, non? Sí. En Sober... Pois, pois a verdade que, que sí, aquí xa, xa foron a Feira do Viño de Sober, de, tam, aí está, ora estamos Quiroga, tamén a Feira do Viño de Quiroga, que aí eh, tamén estuvo aquí a Feira Medieval de Monforte, sí. entón, pois claro, eu quedeime aquí na, na, na miña terra en Monforte Lemos con, disfrutando desa Feira Medieval, ahora temos aí pendente que xa ven aí as portas a feira do viño de Virachá, de Torra de Brollón, sí. que, que, que ninguén se, se enfade, pero para min é unha moi unha feira moi bonita por o mm. entorno, non? Entrañable. Que, aí está, as, as uh -huh. adegas centenarias e demais. Wow. E logo tamén temos a de Pantón e logo pois xa para rematar, pois a feira do viño de aquí de Monforte que acolle a todas as adegas aquelas que se queran adotar da, de toda a Ribeira Sacra. Sí. Bueno, eu quería recordarche ou lembrarche que o mellor estiveches aí en Sober que, que parece ser que o Pregoeiro era un, sí. un humorista ou bueno, un actor eh, interesante, sí, non? Touriñán, sí, Touriñán. Oi, ai, Touriñán, non hai nada. <laughs> Eh? Que nos fixo reír o Touriñán, que é un fenómeno. Eh, pois sí, a verdade é que o fixo super ben, e ademais moi ameno, moi simpático, como, bueno, pois tal e como él, non? Sí, sí, home. Decir que... <laughs> Convidando a, a probar todos eses caldos da Ribeira Sacra, non? Sí, xusto, e sempre dicindo, e, eh, lembrade que está aí a Garda Civil, é <laughs> dicir, que sempre era simpatiquísimo, decía, dad a beber e disfrutade, pero pensade que está aí a Garda Civil, é <laughs> dicir, daba mensaxe, non, non, moi ben, moi ben, estuvo moi ben, a verdade." claro. con tempo, pues, que tamén, outra... eso tamén facilita moito o, tempo. Outra cousa que, que quero destacar, que además Eh, publica, vi, vímola publicada aí na, na, nas redes que <laughs> destacastes algo con respecto a un tal Cheche Real, non sei que Ah, sí. Un, Pois pues mira, Cheche Real é o presidente da asociación, o meu xefe. Claro. Ah. Eh, se, eh fixemos ahora a gala provincial mm. que desta pandemia non a pudimos outra vez recuperar este pois ano volvimos a recuperar e como unha xusto con todos os teleiros mm. de, da provincia, mm. eh, co, eh, proveedores, bueno, o que o, o ampla familia, non, que somos a, a hostelería. Mm. Entón, pois, se fixo unha, unha pequena homenaxe pois, á figura de Cheche por ese gran traballo que fixo durante o que foi a pandemia, non? Mm. Que foi o que negociou con pois, cos administracións e logo pois eso, pois, uh mm-hmm. -huh. negociacións e logo pois a información, non? Uh mm-hmm. -huh. Entón pois era merecedor de, de ese homenaxe que foi unha locura para a hostelería a nosa pandemia e ele estuvo aí ao pie do cañón así que se, se fixo homenaxe a varios homenaxe a varios entre eles o Pechete Real escoita temos aquí sí. un, un, un, ah, no, nos estudios un autor un, un, un escritor que se chama Tomás María Parta e Calcina que resulta que escribiu un libro de, de viaxes dice el que se titula Aventuras a Galicia está escrito en catalán e coñece uh -huh. tamén esa zona nos podemos recomendar que se poña en contacto contigo para que ti lle recomendes algún lugar especial, non? Claro, naturalmente, el que se poña en contacto conmigo, e aquí, sí, pues, sí. na Ribeira Sacra, calquer lugar que vaya é especial. <laughs> <laughs> Pero, sin lugar a dúbidas, que sí, que vamos, aí tedes o meu teléfono e todo, e o meu contacto, para que vos para que vosotros, pues, querades utilizalo. Pues precisamente por eso, eu quería, com, non sé, comprometerte, entre comillas, para que o recibas, sí, sí. pues, cando vai a visitar, porque él, claro. él é un enamorado de Galicia, e resulta que... Vai decir que somos uns abusadores, eh? No, no, non dirá no, Que va, que va, di, non dirá, además... Parece eso estamos os amigos, como a, digo eu. Aproveitar isto, eh, este contacto precisamente por eso, porque aparte de ser enamorado de Galicia, eu coido que a Ribeira Sacra aínda non a coñece mm, de todo ben, e ao mellor, pois, ti Uy. seguro que, que lle podes pues pois facer... Pois vamos, pois vais enamorar da Ribeira Sacra, porque eu sou das que digo que todo aquel que ven a visitar a Ribeira Sacra queda no seu corazón. Marcha enamorado. Sí. Sí, arriba a eh, Sacra ten, un, ten como digo eu, ten esa maxia. Pues, seguramente que va a ir Diciendo pues, lo que esto es Una maravilla os acantilados interiores, no claro. cómo se llama? <laughs> A ver, la verdad es que eh, eh, hablo en castellano porque si no tendría que hablar en catalán, o sea, catalano castellano, ¿no? Porque yo no puedo hablar en gallego. Desgraciadamente, todo, y que yo lo Pero vamos vai, eleccionando de momento. Bueno, poco a poco. A ver, yo, he escrito este libro que que, son de varios viajes a Galicia. Entonces, a ver, de alguna manera ah, yo fui a los sitios que podía ir y un poco, ah, no sé cómo explicarlo. Eh, teniendo en cuenta capitales de provincia y entonces a partir de ahí, porque además tampoco fui con coche propio, ¿no? Mm. Ajá. Eh, y eh, una dificultad que yo veo que sí que hay es a la hora de moverse por Galicia si tú no llevas tu coche, ¿no? Pero, a ver, lo que yo sí que veo, ahora yo estuve en Galicia ah, pues hablando del libro con gente gallega, es que cada vez que voy a Galicia hago más amigos, ¿no? Y entonces al final eh, yo voy a estar más en Galicia que en Cataluña, porque además yo explico siempre lo mismo, y es que me lo paso muy bien, ¿no? Claro. Entonces, a ver, fui allí a ver con, un amigo que era que, justamente es de Monforte de Lemos y seguro que lo debes conocer. Eh, me llevó de tapas por Orense. Estuvimos, yo que además o sea, yo esto de las tapas no, no, lo acabé de entender, porque, <laughs> porque, bueno, yo pensaba que íbamos a un sitio y ya está, o sea, eh, vas a un sitio, pides lo que quieres, pides el vino, pero yo qué sé, fuimos a siete o ocho sitios, ¿no? Claro, hay que, y, hay, recoger. Y, yo digo, hostia, pero qué maravilla de país, tú. <laughs> qué maravilla. Pues, y entonces, este, este, este señor justamente es de Monforte de Lemos. Eh, <clears throat> pues bueno, te voy a contestar en castellano, pues mira que... Eh, puedes hablar en gallego. Puedes hablar en gallego, yo lo entiendo. Ah, bueno, pues seguramente que, que boa xente procede Monforte, pero moi mal levarte de tapas a Ourense. Que, <laughs> sí, sí, porque podía facelo aí en Monforte. Porque claro aquí se podía facer que aquí o noso, o noso eslogan é, eh, é eh, para comer Lugo. Entón, pois mira, que queres que che diga? Aí sí. patinou un pouco, pero bueno. Bueno, es que estábamos en Ourense. Eh. eh? eh, es que estábamos, no, pero estábamos en Ourense, es decir, Ah, no, bueno, no, vale, no, vale. No, no ah, es que me bueno, levaran, no, eh, es, que, vale, es que estábamos vale, en Ourense porque tenía que ir a Vigo y entonces, es decir, sí. yo estaba ahí ¿vale? Claro. Pero de todas maneras, la próxima vez que, que lo vea le diré, escolta, llévame a Monforte de Alemos tú que, que es donde me tenías que haber llevado. <laughs> Ah, Ahí está. Todo <laughs> o que é a provincia de Lugo para comer Lugo, sin dúbida. Sí, e aquí claro. temos, tanto tamén aquí como en Orense, tamén, claro, moita tradición dentro claro. de, de das tapas que se foi perdendo un pouco, todo hai que decirlo, bueno, polas crisis e demás, pero si non era, vamos, era salir de traballar, e se uh -huh. as pandillas e iban de bar en bar a tomar, pues, ese ese vino maravilloso que temos, no, da Riviera Sacra, uh -huh. e con unhas tapiñas. Pero aínda hoxe se sigue facendo, sí. Uh -huh. sí. Bueno, Eh, mm, o cocido das meigas eh, dicías ti que, que, que, que falabas, bueno, vinte aí no, no, no, nunha publicación sí. de que eh, era unha homenaxe á muller, non? Por... A muller, xusto, xusto. Aquí eh, surdiu xa o ano pasado esta actividade, entón, pois, queremos seguir eh, desenrolándola e eh, oxalá, oxalá, eu sou moi optimista e eh, oxalá pois sexa como unha feira medieval e se, unha festa xa de meigas e si, é un homenaxe a muller porque mm. eu penso que a muller pois é un pouco meiga, porque fai de todo, como digo eu, non? É dicir, está traballando, cuidos pequenos, as casas, bueno, demais. Sí, entón sí. que tamén hai homes, eh, que nos non excluimos a ninguén. O home sí. únicamente que ten que vir tamén, sí. pois disfrazado, o ben de meiga, o ben de meigo, vale. como queira. Aí está, ben. pero unha homenaxe a muller, sí. Gustoume moitísimo esa entrevista que che fixeron porque sí. falabas da, da ruta moteira, falabas do cocido, sí, falabas das sí. meigas propiamente dita. E, eh, eh, eh, bueno, eh, eh, puñes en valor o, a túa actividade, non, A Apel, non? De, que, que, que, que será o cume tapas, que xa que falábamos de tapas, pois sí. ti tamén hai tamén dabas información con respecto a eso, non? Pois pues este estamos ora, estáse cocendo, como digo eu, cume tapas. Uh -huh vai ser agora no mes de, de maio, seguramente. Entón, pois, eh, eh, o ano pasado se o diferente, fixen un cume tapas temático, o ano pasado tocou ya tapas eróticas, Ajá. que estuvo moi ben, non me apedrearon de, de momento sigo viva, pero bueno, quixen facer un xiro tremendo e resultou moi ben, moi divertido este ano seguramente que vai a ser sobre vamos a facer unha homenaxe á cultura mm. entón pois serán tapas de cine Mm. sobre películas de cine. Ajá. Entón, pois eso, vamos facer cada ano unha temática diferente porque eu penso que xa o que é o concurso de etapas en sí eh, tivo moito éxito, pero xa se fai en todos os lados, xa está uh mm-hmm. -huh. moi repetitivo. Entón, vamos a facer igual, pero de outra de outra forma. E tamén eh, metendo actividades mm. seguramente mm. que aí pues, pois, se mete unha actividade eh, estou pensando de facer tipo unha, un carnaval de, de verao que a xente mm. pues, pois, vai a tomar as tapas disfrazada mm, de algún personaxe de algunha película mm. ou algo bueno sí. facer algún concerto bueno, pues pois, facer unha cousa diferente, eh? pero bueno, a ver se, se así se anima a xente, non? Sí. A sair a tomar as tapas. Unha, unha idea que, que eu che transmito sería sí. sería que mm, alguén ou que, que, que facer unha especie de, de, de concurso mm, poético ou para que alguén pois eh, faga un, algunha creación poética dedicada precisamente a algo do que vos facedes pois tamén, tamén se podría, xa que estamos que va a ser un homenaxe á cultura, pois tamén claro. sería unha cousa, uh -huh. claro que sí. A mí todas as ideas me encantan e eh, <laughs> as, as apoño e veña, se consigo xente para min, porque claro, chegas un momento que non das non das máis. Además eu sempre digo, son rubia e non me pagan por pensar. <laughs> entón, pois, claro. Entón chega un momento que me limito, me bloqueo. Entón, no, no sé si se, no sé si se pode aprovechar alguna sí. cosa de Cunqueiro que, a ver, era de Modoñero, yo no sé yo sé, que, es Lugo, pero eh, a ver, la, literatura, digamos, eh, gastronómica de, de, Conqueiro es importante. Claro. Pues mira, pues todos todas estas ideas se os anoto, pues claro que sí, una buena idea, claro que sí. <laughs> Beatriz, eh, dinos que no que estás trabajando ahora ah, inmediato. Pois inmediato estou ahora mismo co cume tapas. Cume. E tamén estou inmediato, tamén <laughs> como teño catro cosas inmediatas, uh -huh. estamos co Festival do Viño tamén daqui de Monforte. De Monforte. Xusto. E eh, despois tamén estou con cursos de formación, é dicir, porque nos aquí tamén, aparte de facer eventos, pois pues tamén facemos, uh -huh. formamos, non? Sí, a persoas sí, para a traballar sí, sí, e demais. Sí, sí, entón, sí, sí. pois ando con con todo eso. Acabo de pasar Feira Medieval, está se cocendo, colaboracións, porque tamén colaboramos pois, co Concello a Feira do Viño de Quiroga, eh, todo, entón, pois, inmediato, eso, o que Ay, máis que nada cume tapas, que leva moito tempo. Unha curiosidade que che quería comentar, que, que tamén nos chegou aquí na noticia, parece ser que houve un momento que o túnel do Viño que eh, eh, esgotaron a, as existencias. Ah, debía haber moitísima xente, logo entón. Sí, Sí, sí, a verdad que todo temos que decirlo, es decir, Ribeira Sacra, pois agora é verdad, está de moda, pero a Ribeira Sacra surdiu do, polo viño, sí. non mm entón, é, é o tirón, no? o viño e o románico é o tirón, é o tirón pero sí, surdiu sí. polo viño, entón, pois cada vez os do viños, o Consello Regulador, pois están tamén con máis actividades, e cada vez cada vez pois se suma máis xente, eh, únese a esa cultura no? do viño, quere, quere aprender, non? Entón, pois, está moi ben que a xente, e sobre todo xente xoven tamén que quere, quere seguir, que eso o principal, porque vamos a ver, porque isto as, as adegas e todo, pois, mm. está teñen no turismo, estamos todos moi ben, pero nos falta xente para traballar xente xoven que veña a traballar os viñedos. Claro. Porque, claro, Esa... O que siente aí para para todo o mundo quere ser enólogo e todo o mundo quere <laughs> traballar no turismo, nadegas, claro. pero traballar no campo <laughs> sí, é unha outra cousa. É máis complicado. nos sí. falta moito tamén persoal, non? Sí. A xente, pois pues, va, nos vamos facendo maiores e necesitamos relevo e eh, sobre todo para esos para, para esos viñedos, non? Que sí, son, exactamente. Claro, para que todo isto non, non acabe en borrajas, entón pois veña, eu animo a xente a que a, a eso, pois a que, que, que, que veña e que, que se quede, que, que se poña aquí, pois eso, montar unha adega está moi ben, pero hai que tamén ter xente para, para sí. traballar os viñedos. Esa viticultura heroica que, que, que, que en realidade, pois... Pues, Aí mm. está. Entón, pois claro, as actividades están en auge, estamos de moda mm. e todo, pero eu sempre con, con mensaxe de que necesitamos xente, eso, tanto para os viñedos como xente para a hostelería mm. e profesionalidade. Se necesita claro. mucha profesionalidade. Sí, sí, sí. Por eso, por eso estades traballando ah, na ah, formación pero, que, claro. que tamén compre para que para que para, bueno, para crear. Por certo, eh, eh, o, a, a escola de hostelería aí mm, fantástica, non? Sí, sí, pero tamén moi poucos alumnos. Estamos sí. na mesma, entón, pois sí. eso, claro, chega un momento que o mellor non a temos, entón non pode ser, non se, mm. non se pode deixar morrer. Eh, es que a xente xove, claro, a hostelería é verdad, ten, tenxe que gustar, é unha mm. profesión mm. que sí. cando todo o mundo se divirte, pois os demás están traballando, e como turismo, é verdade, é un verao pois non non teño vacacións, claro. Claro. Volta lógico. ciclista, promoción. Eso, eso, demais. por certo. A volta ciclista tamén este ano tamén voltas. Pois esperemos, eh, eu penso que, que <laughs> vai ser que sí. Non quería. Vai ser que sí. <laughs> Non quería porque levo 10 anos, non quería, pero me parece a min que toca a tócame. Entón, pois, pero claro, é dicir, necesitamos xente que de verdad volvas, se implique, porque eu sempre digo, ahora está de moda a Ribeira Sacra, mm. pero Hubo outras zonas de España que estuveron de moda e hoxe non. <laughs> As modas pasan. Sí. Se non creamos, pois pues eso, unha profesionalidade, como digo sí. eu, xente profesional que, uh -huh. que se poña en frente pois mal vamos, entón eh, pois sí, bueno, sí, tú claro. como delega, tú como delegada darlle a todo, e a verdade é que a Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo ten un representante aí na Ribeira Sacra <laughs> importante eh, e nos, bueno, facémonos eco. Por certo, este Cumetapia tap, Cumetapas xa, xa, xa leva máis de de 12 anos, non? 12, 19, pois si, sí, 20, este, 15, este debe ser, eh, non, este debe ser o, o do décimo, me parece, eh? Dúo. Xa, xa perdí pe... Vale, sí, porque vamos a ver, o estáse cocendo, non sei se leva, non, mm. leva máis, tes razón, leva máis. Sí, sí, creo que serán 15. Sí, pois pues o sí. millor, pois pues o millor, xa levamos. Au... Por eso hai que darlle unha volta, porque <laughs> todo todo se claro. acaba cansando. Sí. Entón hai que dar esta volta. A volta desde logo foi ano pasado co cometape erótico que pensei uh -huh. que non non mm. saía viva, pero salín, ben? Entón pois este ano pois vamos a ser un pouco máis light e o facemos pero hai que darle eso, facer outras cousas, porque, bueno, é verdade, é dicir, todo ten o seu tempo, mm. e eh, o seu público, e chega o momento, pois, que o renovarse ou morir, como digo eu. Claro, Así que, claro, pois, claro. hai que renovar ese cume tapas. Moi ben, moi ben. Bueno, hai que, mm, temos que pedirche unha cousa que é importante para sí. nosotros. Nós temos unha revistiña que se chama Lua Nova, Ajá. Eh, ah. gustaríanos que pues un pequeniño artículo, unha cousa que, que, que fora mm, de colaboración túa para que eh, poidamos publicala na nosa revista. Facémola unha vez ao ano, pero non sei, que, Beatriz que, que, que se vexa aí reflexada na nosa revista estaría bonito. Ay, cara, que quieres que escriba yo eh, o algo? Me, oh, me estás pidiendo? Sí, Sí, Dios mío, con un escritor que te des ahí? Sí, pero este falaron en catalán, o sea, que este, no te preocupes que, que él... Él, él... él en catalán, bueno, ti en oye, galego. Oye, oye, yo no tengo ningún problema de venir como corresponsal y escribir lo que convenga, Claro, ¿eh? claro, <laughs> yo, yo prefiero mandarcho <laughs> eh, no, en que vamos... O sea, no vamos, te voy a poner pena. No, no, no, escribir, nos, ¿eh? nos, queremos enviarlo ahí para que tú de, a conocer un, un aspecto de Galicia que aínda non coñece ben. Pois Eu sí, coido, pois sí. coido que non o coñece aínda ben. Por iso de, será moi importante que, que vos visite. Eh, por iso eu te comprometín así públicamente para que eh, sí. os recibas con, con, con no, pois pues, sí, aquí estará ben recibido, naturalmente que sí, además que ven de, da, da vosa man, só faltaba. Eh, e aquí, pois, pouco hai que decir, en canto vexa pois todo o que ten que ver os cañosos do e todo, pois es que non hai nada que decir, es que se vai quedar sin palabras. esa, esa eh? é a verdade. verás que sí, verás que sí. Bueno, e ademais, eh, eso, como a el gusta a gastronomía, pois seguro que vai a disfrutar sí. porque aí, aparte de gastronomía, uh, temos tamén gastronomía, de, um, como é, marisco de cortello e, sí. e eso é... Eh... Home, home, aquí onde va allá da provincia, xa che digo, o eslogan é para comer Lugo. Claro. Está, está sí. todo dito. Claro que sí. sí. Non sei, sí. non sei se te incomodamos moito, pero que quería que continuaras dicindo algunha cousa máis. Algo con respecto á literatura tamén tendes aí ou non? sí, aquí temos de todo, como digo, é, é terra de artistas. No, pero refírome si, si tendes na asociación previsto algunha cousa, non sei, algún certame literario ou certame... Non, eso sí que a verdad non, porque sempre eh, eso únicamente o podo englobar nunha actividade tamén gastronómica, ah, non? Ah, ah claro, ah, porque eu, por exemplo, dedícome a hacer eventos para o hostaleiro, para sí. que para que gañe uh -huh. un mm-hmm. diñeiro en oh, ese evento. Claro, claro, entón, claro. Entón aí sí que podo, o mellor, pois pues esta edad, esta idea que me dixedes de a, de facer, un, facer unha algo, dedicada claro, claro, claro pois aí sí que podría ser como unha actividade complementaria, non? O que o que é o evento gastronómico. Nos sí. prácticamente pois eso, somos de, de gastronomía, non? Sí, e sí, turismo, sí, sí. entón pois por eso, pero sí como unha actividade complementaria, sí. pois claro que tendría cabida sin problema ningún. Aquí sí que hai tamén, me parece que unha asociación sí, poetas, algo de poetas, sí, ¿no? sí, sí, por eso che sí, por eso che decía, sí. porque implicar a, a, a, a ese mm, non sei, ese colectivo poético que que fan pois moitas sí, moitas pois actividades. Mira, pois sería unha forma eh, xa, te, xa te digo, ademais que xa o notei aquí na agenda. Claro. Así que <laughs> é unha forma é que xa que vai dedicado este cometapas pois a cultura, sí. pois o, por exemplo, o de cometapas erótico iba dedicado ah. pois ao amor libre, non? Sí, sí, sí, o amor en xeral. Sí, entón, pois isto pois é un homenaxe pois a nosa cultura, sí, a cultura en xeral. Sí, entón, pois aí sí que entrarían naturalmente, pois me pondré en contacto con eles e a ver, a ver que, que me poden claro, que podemos facer que Algúnha creación relacionada co, co, co voso traballo eh, é eh, relacionado precisamente co hostelería, co, eh. coa, co, non sei, co, co, co atención a, a, Entre aos Garolo e Garolo, pois unha poesía. Pois por, sí, por, por exemplo. exemplo, claro, pois claro que sí, pois claro que sí todas as ideas xa te digo son boas, sí. naturalmente. Despois a ver se se poden poñer a práctica ou non, pero a mí que me den ideas, encanta. Do, <laughs> douche unha douche unha noticia. Eh, mira, Luís Chapela dende dende ah, Morrazo ah, sí. mandache saúdos cordiais, eh, pero que que o noso programa, este programa de agora, sí. mañán ás 3 da tarde reemítese en Radio Fene. Ah, moi ben, moi sí, ben. Sí. Vale. Pois estupendo, pois nada, pois a todos os ointes que me estén escoitando, hmm. que veñan a visitarnos, que veñan a provincia de Lugo, que é espectacular, que foi sí. a menos a menos coñecida e hoxe hoxe pois temos xa temos o noso o noso turismo e a Ribeira Sacra uh -huh. en concreto pois é un sitio para Sí, para visitar. Para, para disfrutar, visitar. Para disfrutar. Que ademais ten, sí. para que ademais tendes eh, vivendas rurais extraordinarias. algunha delas, unha mm, sei dunha que, que ten un, un dono que, que, que é cego que ademais toca o acordeón fantástico, ah, non? Sí. Ai, sí, sí, sí, <laughs> claro que sí, claro que sí eh, ai, non me sale ahora do nome dil, carai sí. pero si, sí, xa sei que me dices sí, sí, sí. Eh, que ademais eh, eh, faiche un, un, unha viaxe faixe un recorrido, eh? Si, sí, faixe un recorrido, recorrido sendo sí. cego como é se, faiche un, percorrido por, por, a, por a Ribeira faixe un recorrido, si, sí, por aí por a Ribeira e despois os seus huéspedes sí. sempre, mm, casi prácticamente eh, todas as noites, cando acaban de cenar sí. les conta le, leyendas de, de esa zona sí, sí, e todo, sí. é sí. decir que es que no me sale ahora o no me den. pero sí sé que me dices pues sé que me dices que un crack un crack yo, yo, quería comentar una cosa si me permites Yo, no recuerdo ahora bien la, la, Ribera Sacra y si lo dijera estaría engañando, pero sí que querría decir una cosa, porque veo que has estado hablando varias veces de, de la provincia de Lugo. A ver, mm, solo decir, a ver, supongo que todos los gallegos lo saben, pero, bueno, mm, que, a ver, la muralla de Lugo es de las más impresionantes que hay en Europa. Claro. claro eh, y mejor conservadas. Eh, después eh, de la China es prácticamente la de Lugo porque es la mejor conservada. Pero, pero que es una, a ver, yo ya digo, supongo que todos los galegos que, que, pues es una cosa impresionante, porque se ha conservado la muralla y la ciudad está intramuros. Sí, sí. Y es, una auténtica maravilla. Una mm. joya lo que tenemos ahí. y luego también decir lo que supongo que todos los galegos también lo saben, pero a costa de Lugo es impresionante. Sí, sí. a costa de Lugo. la Catedral del Mar. Sí. Claro, sí, acá sí, sí, sí, sí, tanto, es, una, es, es, es, que es una maravilla, realmente es una maravilla. Sí, sí, sí, sí e, e eh, eh, despois tamén hai que decilo, como digo eu sempre na volta ciclista, eh, a Costa de Lugo é impresionante porque é moi virxen, mm. porque non deixaron facer edificacións xusto ali eh, ao borde da praia, ah, claro, non son praias vírgenes total sí, e de, sí. e de kilómetros eu me acordo cando foi a pandemia sí. que había praias de Pontevedra e demais que tenían que mm, bueno, que, que como que clasificarlas, non? É dicir, sí. tiñan que facer parcelas. Sí. Nas costas de Lugo non facía falta, porque teñen kilómetros e kilómetros. Sí, non facía sí, sí, falta. Sí, sí. Entón, pois, pues, por eso digo que visiten a provincia, porque é a gran descoñecida hasta hace nada, eh, e somos os máis baratos, temos que decirlo tamén. <laughs> Así que, eh, de momento, de yo, momento, así que aproveiten. Yo recuerdo como una excursión por las playas, te, hablo de memoria, ¿eh? pero como una excursión, una excursión por las playas de Lugo, eh, organizada, no, ahora no recuerdo por qué ayuntamiento, en que eh, estaba especializada, digamos, en temas minerales, que, a ver, eh, a mí simplemente me dejó fascinado. Yo antes comparaba aquí, decir, a ver, si tú vienes de Cataluña, El Mediterráneo es un poco como un lago, ¿no? Mm. Pero cuando tú vas a Galicia, a ver, aquel es un mar en serio. O sea, y eso lo empieza, tú vas andando por una playa y hay una marea que va subiendo. Mm-hmm. sí, sí. Uh, ah, es distinto. Sí, claro, eu o sea, que cada sitio y... ten eh, o seu, o seu canto, ¿no? Decir, sí, sí. moitas veces nos vamos, ah, pois pues me vou ir non sei sé onde, tal, e aquí en España temos sitios tan impresionantes e mm. aquí polo norte tamén, é decir que sí, sí, moitas que... veces non fai falta irte a Punta Cana e nada, porque as praias no. de Punta Cana as temos aquí. Sí. Claro, sí, sí, é verdade. Sí. Entón, pois non fai falta, non? Obvio, viaxar é unha maravilla, pero, como digo, é unha España, que moita xente non coñece o seu propio país. É, é, eu, por, por, por, por profesión, que o teño que coñecer, Eh, vamos, quedó abrayada las maravillas que tenemos en España. Y, eh, buscando por... Y, también tiene razón en una cosa, eh, que es verdad que, a ver, viniendo de las playas catalanas, que no cabe ni, un alfiler, teníamos toda la playa para nosotros. Dices, oye, pero qué maravilla tú. <laughs> Claro, <laughs> Qué maravilla. que decir que me parece que este año, que ahí sí que también de de todos los oyentes está desinvitadísimos, me parece que este año a vuelta ciclista saímos de Barcelona. Sí. Sí, sí, Así sí, que, veña, tenemos vale, que ir pues allí. Tenemos, que ir, tenemos que ir Hombre, a saludarte. Estáis invitadísimos, o están de lujo, o stand de Lugo. E eh, naturalmente que vamos, aí xa brindamos pero, ademais, ¿eh? Pero eh? pero terás que traer Sí, irmandade, pero terás que traer empanada boa, eh? Claro. Bueno, sí, vamos, eu levo product, levo máis de 21 produtos, vale, así que vale, podes vale, degustar buah, buah, desde a empanada gallega hasta o viño de Ribeira Sacra, hasta co, hasta bueno, eu, eu Cerneira. Vou, escoita, eu contentar con abrazarte e darche un bico, que agora xa pasou a pandemia e somos eh, capaces claro, de Claro, home, claro que sí, así que aí estades invitadísimos que estaremos aí en tierras catalanas. Moi ben. Así que pues, eh, vamos a facer unha irmandade entre Galicia vale. e Cataluña. Pois moi ben, Beatriz. Dar tú xa sabes que a radio manda. Xa, xa. A, a darche as grazas. Nada, eh, seguiremos en contacto. Moitísimas grazas. Hasta Moitísimas lo... gracias. Foi un placer eh, cuidarvos moito e foi un placer falar con con todos con todos vosotros. Así que mil besos desde desde Galicia. Muy vale. Bien, bien, bien. Hasta máis vernos, seguiremos en contacto. Graciñas, graciñas. Radio Samboy